для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Падсілкаваўшыся яблыкамі, узбадзёраны сваім разумным учынкам, ён рушыў далей і яшчэ да цямна мінуў балота, густы сасновы лес і прыйшоў у вялікую незнаёмую вёску. Спытаўшы назву вёскі, даведаўся, што знаходзіцца на беразе сожа. Гэта ўзрадавала. Але варта было падумаць пра начлег, бо параход на гомель, як сказалі яму, будзе толькі раніцой – Ён ішоў па вёсцы, выбіраючы хату, куды можна было б зайсці папрасіцца пераначаваць, і выдумляў прычыну, куды і адкуль ён ідзе, каб даць пераканальныя тлумачэнні гаспадарам. І раптам неспадзяваная сустрэча. Гэта часта здараецца, што мы сустракаем знаёмых там, дзе зусім не думаем убачыць іх. Гэта Белакосая, пышнагрудая дзяўчына ў квяцістай сукенцы нечакана выйшла з двара, калі якога Пятро прыпыніўся, і яны адразу пазналі адно аднаго. Некалі ў маленстве разам вучыліся. У пятым і шостым класах потым бацькі яе работнікі саўгаса некуды паехалі ў іншы саўгас, і яны не бачыліся колькі год. Сустрэліся зноў у горадзе, у медыцынскім тэхнікуме, дзе Люба вучылася на адным курсе з Сашай – Але яны не сябравалі, больш таго Саша не любіла гэтай сваёй аднакурсніцы. І Пятро, каб дагадзіць Сашы, пазбягаў яе. А калі здаралася і сустракаліся, то віталіся, гаварылі адно аднаму два-тры словы і разыходзіліся. І вось сустрэліся ў іншых абставінах. Катя, ты! Узрадавана быццам убачыла вельмі блізкага чалавека, закрычала Люба. Што ты тут робіш? Я э, Ён прыдумаў некалькі варыянтаў, каб растлумачыць, чаму ён ходзіць тут, але ўсе яны прызначаліся для незнаёмых. А таму на момант сумеўся. Я э, просто хаджу, э, падарожнічаю, э, цікава ведаеш, А <laughs> А я забылася, ты ж паэт. Табе трэба ўсюды хадзіць і ўсё бачыць. А ты? А я працую тут. У гэтай хаце э, кватарую. Заходь, заходь, я вельмі рада пець, што сустрэла цябе. Ой, Петечка, тут такая сумота, такая сумота. Ніводнага культурнага чалавека, няма з кім словам перакінуцца. Я так рада. <laughs> Хадзім жа ў хату, хадзім, хадзім. Яна гаварыла бясконца, не даючы яму ні запярэчыць, ні падзякаваць. У кватэру вяла яго пад руку і адразу закрычала маладой гаспадыні: "Маруся, глядзі, каго я прывяла, мой школьны таварыш. Мы разам вучыліся некалі, а цяпер вось ходзіць, падарожнічае. Я выходжу на вуліцу, а ён стаіць хатай нашай любуецца, як і чуваў. О, ты ўжо ж адчуваў, засмяялася гаспадыня. Не маруся, ты э, не думай, што ён шукаў мяне, ён і не ведаў, што я тут, а, а просто так ішоў. Але я так рада, што мы сустрэліся. Ой, так рада, Петечка. А хто госцю не радуецца, сказала гаспадыня спрытна выціраючы крэсла і ветліва запрашаючы сесці. Пятру яна здалася такой добрай, такой ласкавай, што ён адразу успомніў другую гаспадыню, за якой павінен быў пакінуць любую дзяўчыну, і сэрца яго зноў балюча сціснулася. А хто госцю не радуецца? Сапраўды, хто госцю не радуецца? А мой жа там не ўзрадавалася, ведьма прагная. Я ўсё жыццё буду праклінаць цябе зморанага, Пасля душевных пакут яго вельмі расчуліла і пакарыла ласкавасць любай гаспадыні. «Петечка, ты будь тут як дому, умывайся, умывайся, а я на хвілінчку выскачу». Люба бегала па хаце, уздымаючы падолам сукенкі ветер. <laughs> «Петечка...» Пятро вспомнил, что Саша ни разу не назвала его так пяшотно. Навод Петя, она казала ему вельми редко, усё нека выходилася безназовно. Чаму? Чаму яна пазбягала яго імя? Зноў вспыхнула падазронасць. У жыцці яго амаль ніхто так не называў памяншальна ласкава. Дома маці, сёстры, суседзі чамусьці з самага маленства, як ён і помніць, называлі Пятро ці Пятрок, што ён лічыў адно і тое ж, бо к гэтая большасць людзей не глытала. У тэхнікуме ўсе сябры настаўнікі звярталіся толькі па прозвішчу Шапятовіч. Нек ужо так здараецца, што аднаго называюць толькі па імю, і да гэтага ўсе прывікаюць, нават у афіцыйных абставінах – другога ж толькі па прозвішчу нават у самай інтымнай сяброўскай кампаніі. А таму люба сваёй хітрай ласкавасцю закранула адну з тых тоненькіх струн душы, якую вельмі нялёгка знайсці, але знайшоўшы, даволі лёгка зайграць на ёй. Свядома яна гэта рабіла ці несвядома, хто ведае, магчыма, што яна ў свае 19 год мела ўжо нейкі вопыт, як прывабіць хлопца. Ва ўсякім разе на рамантычнага ўзнёслага ў сваіх марах юнака такі зварот яе рабіў моцнае ўражанне. Ён быў удзячны любе Ему захотелось отплатить ей такой же увагой и ласкавостью. Отчувание теплыни и сердечности дополняло господыне свою ветливостью. Люба пошла, а господыня помогла ему умыться, узливала на руки, достала с куфора чистый вышиванный певниками ручник, а потом одразу ж распалила на припечку и почала смажить яечню. Спрытно увихаючися, Маруся доверливо рассказывала про себя. Маладая салдатка, муж служыць у арміі, Яна жыве са свякрухай, Але старой дома няма, пайшла да дачкі, і добра, што няма яе, бо старая хоць увогуле і добрая жанчына, але, <laughs> як і ўсе старыя бурклівая, цяжка ёй зразумець маладых. А з люба яны жывуць як сёстры, усё давяраюць адна адной. Звычайна сарамлівы з незнаёмымі жанчынамі, Пятро праз пяць хвілін адчуваў сябе з гаспадыняй, як з сястрой. Люба вярнулася з бутэлькай вішнёвага лікёру. Лепшае, што знайшлося ў краме. Яны ў траіх сядзелі за сталом. Пятро як госць на самым покуце. І пілі гэты лікёр невялічкімі чаркамі з тоўстага жоўтага шкла. Такія чаркі рабілі яшчэ да рэвалюцыі. Гаспадыня весела падміргваючы любе гаварыла тосты: « А давайте вып'ем за вашу сустрэчу, каб не апошняя яна была, каб Петя быў частым гостцем за гэтым сталом. І Пятро піў, не надаючы асаблівага значэння яе словам. Пасля вячэры яны гулялі па беразе сожы. У вадзе трапяталіся далёкія зоркі, агеньчыкі, бакі на ўзялёныя і чырвоныя. Трывожна шапталіся лазнякі, На тым лугавым беразе гарыў вялікі касцёр, і каля яго віхляліся фантастычныя постаці. Над затокай плыў халодны туман. прытулілася да хлопца, уздрыгвала ад холаду і ўсё скардзілася, што ёй адной сумна жыць у гэтай глухамані. Пятро крыху ап'янела ад выпітага лікёру, абнімаў яе і цалаваў у вусны. У гарачыя шчокі, у прарэз плацця на грудзях, у гарачыя шчокі, Яна млява шаптала «Петя, Петечка!» Але рабілася сапраўды холадна, росны Пятро, шкадуючы свае чаравікі, прапанаваў вярнуцца. Яны пасядзілі на лавачцы каля хаты, пагаварылі ўжо без пацалункаў. Спаць ён папрасіўся ў гаспадыні пайсці на сенавал. Сена было на вышках у хляве. Унізе, у хляве, рохкала патурбаваная свіння, сонна ўздыхала карова і да прыемнага водару лугавога сена прымешваўся пах гною. Але Пятро не заўважаў гэтага. Ён думаў пра падзеі пражытага дня, пра Сашу. Здаволены сабой ён дакараў яе: « А што? Ха, бачыла, думала калі табе не падабаюся то ніводная дзяўчына не гляне на мяне а, а, а, не памылілася ён як і ўсе мы у юнацтве вымяраў уласную вартасць тым наколькі падабаўся дзяўчатам але такі ўзняты настрой цягнуўся нядоўга Напалі блохі. Так, так, звычайныя блохі, якія часта псуюць нам самы добры настрой. Петро варочаўся, чухаўся, стараўся глыбока аб чым-небудзь задумацца, успомніць што-небудзь прыемнае, але прыемныя думкі зніклі. Зрабілася брыдка ад блохат, пацалункаў любы. Успомнілася, якія Тоўстыя мокрыя яе губы, якая сама яна тоўстая, мяккая, як пампушка. Ён паставіў іх побач, яе і Сашу. Убачыў сашаны ясныя вочы. Яму стала сорамна. Ён сам сабе зрабіўся брыдкім. гадкі. Яшчэ не астыў Сашын пацалунак. Яе пацалунак. Не-не, не, не мог ён быць апошні. Яна проста сказала гэтым да новай сустрэчы. Яна ні ў чым не вінавата. Усё гэта праз гаспадыню. Яна шчыра хацела, каб я заставаўся надоўга. А настаўнік глупства. Хіба мала людзей, з якімі яна сустракаецца, Хіба можна раўнаваць да кожнага ды навогул, што такое рэўнасць. Трэба, каб была шчырасць вера, а я Ай, пабег як хлапчук. А потым раскіс перад першай сустрэчнай дзяўчынай. Сорам. Ён доўга лаяў сябе, падумаў нават аб тым, што Можа, яму варта ўцячы зараз жа пасярод ночы, каб насаліць любя, няхай не прываблівае і пакараць сябе. Блукаю ўначы па незнаёмых дарогах, калі такі дурань. Але ў хаце застаўся партфель з дзённікамі. Нікому, акрамя Сашы, ён не мог іх пакінуць. Добра, што ў самым пачатку зачыніў партфель на замок і ключык схаваў кішэню. Пятро знайшоў цемры свой пінжак і памацаў, ці там ключык. Аднак і пасля таго, як пераканаўся, што ключык на месцы, супакоіцца доўга не мог. Прычапілася думка, а раптам яны, люба і гаспадыня, па жаночай цікаўнасці ўсё-такі адкрыюць партфель, і прачытаю дзённік. Непрыемная рэч гэтыя дзённікі пішаш, шчыра выстаўляеш сябе такім, якім ты ёсць. Хаваешся з такім дзённікам, калоцішся, каб часам хто не прачытаў яго. Навошта ж пісаць? Пішаш не шчыра, прыхарошваеш сябе, даеш такі дзённік усім. Але зноў такі навошта? -таки? Недарма людзі сталы з жыццёвым вопытам вельмі рэдка вядуць дзённікі. А калі робяць гэта, то пішуць не пра сябе, не пра свае пачуцці і перажыванні, а пра іншых людзей і пра розныя справы. Мужчыны пра дзелавыя размовы, жанчыны пра сваіх дзяцей – Пісьменнікі занатоўваюць трапныя словы, выразы, дэталі, нават цэлыя сюжэты. Пятро хоть заснуў, толькі на світанні прачнуўся рана. Разбудзіў шум дзіцячых галасоў. На другім баку вуліцы была школа. Ён успомніў, што сёння першая верасня пачаліся заняткі, і хоць у яго быў яшчэ цэлы месяц вольны, ён адчуў, летні адпачынак скончыўся. І сорамна яму зараз блукаць без работы, час пайсці дадому, памагчы бацькам у гаспадарцы, перапісаць справаздачу аб практыцы ці зрабіць яшчэ што-небудзь карыснае. Ён узрадаваўся такой думцы і прычыне, каб хутчэй пайсці адгэтуль. Але калі ён за снеданнем аб'явіў пра свой намер гасцінным гаспадыням, тыя страшэнна пакрыўдзіліся. А Як табе не сорамна пеце, пабыў адзін вечар і ўцякаць, А яшчэ казаў: « Не, я проста не пушчу цябе пецечка, што хочаш. Люба глядзела на яго такім закаханым позіркам, што ён збянтэжыўся і не мог настойваць на сваім. Ты ж сам казаў, часу у цябе многа, і ты не ведаеш, што будзеш рабіць гэты месяц. Скажы, <laughs> што табе не падабаецца ў нас? Усё падабаецца, адказаў ён, апусціўшы вочы ў талерку, дзе плавалі варэнікі ў масле. Вы, Петя, не крыўдзіце любу, падхапіла Маруся. Яна і так гаротная засумавала тут адна. Яна сёння ўсю ноч заснуць не магла ад радасці, што вы прыйшлі. Хіба можна такой дзяўчыны ўцякаць. Люба чырванела ад здавальнення. Любяць дзяўчаты, каб іх хвалілі. Пятру ад прыкрасці за свае паводзіны і ад таго, што ён раптам глянуўшы іншымі вачамі, убачыў, якая люба непрыгожая, жоўтыя вочы, шырокія ноздры, вяснушкі на носе пухлых шчоках, простыя нейкія бясколерныя валасы. А сумаваць ты ў нас не будзеш. Хочаш, давай па грыбы і сходзім, у нас тут вельмі многа баравікоў. Ты любіш збіраць грыбы, га? Я дык страх як люблю, пойдзем, пойдзем а табе ж на работу. Ха, <laughs> кажуць, работа не воку, лес не ўцячы, напрацуюся яшчэ. А грыбоў не стане, чорт не схопіць гэтых хворых. Яна не разумела, што такімі разважаннямі аб работе ставіць сябе ў вельмі невыгоднае становішча перад гэтым романтычна настроеным і сумленным хлопцам. Ён слухаў яе і думаў пра Сашу, пра яе працу. І тое, што Саша цэлымі днямі не бывала дома, праз што ён раўнаваў, пакутаваў і зрабіў глупства, уяўлялася цяпер як высакароднае служэнне справе. Аднак Любі ўсё-такі ўдалося ўгаварыць яго пайсці па грыбы. Яны прыходзілі па лесе гадзін да трох дня. Грыбоў сапраўды было шмат, але больш часу яны патрацілі на дзіўную гульню. Пятру стараўся як-небудзь адысці ад Любы, якая ўсё больш і больш рабілася яму абрыдлай і паблукаць аднаму, памарыць, падумаць. А яна ні на крок не адставала, быццам баялася, што ён уцячэ. <laughs> І напэўна пуцёк, каб зноў не партфель, які яму не ўдалося ўзяць з сабой. Па дарозе дадому люба забегла на медпункт, вярнулася крыху схваляванай і паведаміла: « Перадавалі па радыё, што Гітлер напаў на Польшчу там воююць. Э, э, Дядькі баяцца, каб на нас не пайшоў. Кажуць, што ён хоча забраць Польшчу, каб да нашай граніцы дайсці. Што ты? Мы толькі дагавор заключылі. Такі дагавор аб ненападзе і дружбе. Паведамленне аб вайне ў Польшчы усхвалявала крыху і пятралі зусім па-іншаму. Па-іншаму. Ён, як і шмат хто з яго равеснікаў, прагнуў гераічнага подзвігу і лічыў, што героем можна стаць толькі на вайне. Гаспадыня спалохалася больш за ўсіх, за мужа салдата. Ёй захацелася хутчэй даведацца, што гавораць людзі старэйшыя, паважаныя, і яна пабегла ў сельсавет. Выкарыстаўшы, што яны засталіся адзін на адзін, люба без дзявочай сарамлівасці абняла Пятра. Ведаеш, Петя, а я баюся, каб мяне не ўзялі ў армію. Пятра перасмыкнула ад гэтых слоў. Ён, як і ўсе яго сябры лічыў службу ў арміі за гонар і з нецярплівасцю чакаў, калі яго прызавуць. Як жа ён мог паважаць чалавека, які баіцца арміі? Люба стала яму з гэтага моманту проста і ненавіснай. І Пятро сур'ёзна задумаўся, як хутчэй пайсці адгэтуль. ён адчуў сябе пакутнікам, абражаным і прыніжаным, у яго хапіла рашучасці пайсці ад любага чалавека. А цяпер гэтай рашучасці не было. Не мог ён на ласкавасць і цеплыню адказваць няўдзячнасцю і грубасцю нават чалавеку абрыдламу. Але і заставацца больш ён не мог тут, а таму вырашыў цячы тайком – без тлумачэнняў. Гаспадыня вярнулася заспакойна і зноў прыветлівая гаманкая, завіхалася па хаце, гатавала, мяркуючы па пахах даволі смачны абед. Любу паклікалі да нейкай хворай дзяўчынкі. І Пятру выкарыстаў гэты момант. Выйсці з партфелем з хаты, не сказаўшы слова гаспадыні, было немагчыма. Тады ён зрабіў інакш. Непрыкметна усунуў у партфель кепку. Гэтак жа непрыкметна адчыніў акно на вуліцу і паклаў на падаконнік партфель. З хаты выйшаў як быццам прагуляцца. Пастаяў перад акном, пакуль не адвярнулася гаспадыня і не апусцела паблізу вуліцы. Ціха ўзяў з падаконніка партфель, і, азіраючыся, як злодзей, шмыргнуў у першы завулак. Вельмі баяўся сустрэцца з Любай, бо не ведаў, у які бок яна пайшла. Але яму пашанцавала. Без прыгод ён дабраўся да лесу, абышоў па лесе вёску, выйшаў да сожа, і на рыбацкай лодцы пераправіўся на другі бок. Там на лузе ён адчуў сябе ў бяспецы і з прыемнасцю пераначаваў у стозе сена. Мінулі восень і зіма. Для Пятра час гэты праляцеў хутчэй і весялей, чым для Сашы. Ён зноў ездзіў на практыку, самую адказную перад дыпломную, ездзіў у цікавае месца, толькі што вызваленую заходнюю Беларусь, амаль на самую мяжу, дзе будаваўся ладны участак важнай дарогі. Паездка была ганаровая, не ўсіх туды пасылалі, толькі траіх самых надзейных і актыўных камсамольцаў. сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.